บุ๊กทูห้าสิบหกชินเซชิชาเซชินเซชิชาเซความรู้สึกเซนติเมนต์เซนติเมนต์มีความรู้สึกต้องการ อยากา avea c เคฟ are vacuum เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก Noi avem chef Noi avem chef เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก Noi nu avem chef Noi nu avem chef กลัว A se teme A se teme. ดิฉันกลัว Eu mă tem Eu mă tem. ดิฉันไม่กลัว Eu nu mă tem Eu nu mă tem. มีเวลา A avea timp A avea timp. เขามีเวลา El are timp El are timp. เขาไม่มีเวลา El nu are timp El nu are timp. เบื่อ A fi leneș A fi leneș. เธอเบื่อ Ea este leneșă Ea este leneșă. เธอไม่เบื่อ Ea nu este leneșă Ea nu este leneșă. หิว A fi foame Ați fi foame Ați fi foame. คุณหิวไหม Vă este foame? Vă este foame? คุณไม่หิวหรือ Nu vă este foame? Nu vă este foame? กระหายน้ A fi sete Ați fi sete Ați fi sete. ำ พวกเขากระหายน้ Lor le este sete Lor le este sete. ำ พวกเขาไม่กระหายน้ Lor nu le este sete Lor nu le este sete.